café A. Eta esan bezala, eh, ba, bat oze minutuetan, e, ba, memori historikoaz, hitz egingo dugu, zer garen ulertzeko, zer izan garen jakin beharra dagoela esan hoi baita, eta memoria historikoan hainbat man badira ere, azken urteetan, egia, justizia eta erreparazioa ardatz hartuta, ba, Espainiako memoria demokratikoaren lege berriak estenatoki berri bat. E, plantan eman du nola baitere eta horren irudiko izango da, hotxearen hogeita zazpitik martxoaren bigarrenera, irungo fiko ba, eh, memoria demokratikoaren estatuko biltzarra ospatuko baita bertan, eta honen inguruan hitz egiteko, ba, Aitzol Arroio, eh? irungu daleko memoria historikoko teknikaria du gurean, Aitzol? Egunon. Egunon. Eh, esan bezala, beno ba, estatu biltzarra, lau egunez, e, askotarako emango du, nabarmendu barra dugu irungo udalak, ba, e, eh, antolabutako ekimena dela, e, Euskal Herriko Unibertsitatearekin nolapaitere elkarlanean, eta estatu mailako abituak eta ordezkariak ere, bilduko bituena. Hala xe da baikolo. E, gure asmoa, oza, asiratik eh, proiektu planteatu zenean, e, bai helburua genula e, estatu mailan memoria hori dagokionez, e, irun ba, erreferente edo ardatz bat e, bilakatzea ez. Bere irunek badu bere historia, beste hainbat e, herriekin batera, historia garrantzitsua, historia klabe izan dako, edo giltzarri izan askotan, eta, bueno, hori balioan edo jarri nahi izan dugu, e, formatu ontako bueno, proiektu kongresu bat izaki, aipatu ere maila akademikoa izango dela. Aipatu zu EHUko hori historia garaikideko saiak lagundu ikula eta bertako kide gehienak izan dira ba, batzorde akademikoa osatu dutenak, Pedro Barruzorekin batera, eta e, ba, kutsu akademiko horrek ez, ematen dio ere, e, aditu edo e, hitzaldi hauei ba, merezi duten maila eta nortasuna ez historiaren e, mhm. munduan. Bai, el lau egun askotarako emango du baina seguro motz geratuko dela <laughs> hala eta mhm. guztiz ere, e, baina bueno ba, lehen da biziko egunari dagokionez, aipatu beharra dugu, eh justu ba, aipatu dugu e, lege demokratiko berria, uste dute memoria demokratikoaren estatuko idazkaria izango dela mhm. Irungo Fikoban Fernando Martínez López, e, baina e, lehen biziko ezaguna, ez dakite ba, estenatokia eh, aurkesteko izango dela, lege berria, eta azken batean, beno, ba, gerra zibila ipatzen delarik, estatu kolpearen e, e, estenatokia, ez? Nola baitere? Hori da, bai, azken finan joku zelaiaren deskribapena bai, edo testu inguru bat egin nahi genuke, ba, bintzat, urrengo egunetan jorratuko iren gaiak ulertzeko, ba, asierako puntutik edo sarrera gisa testu inguru bat beharrezko da, izan e, publiko ba, aditua ontan ala ez, e, prozesu guztia ondo asaltzeko eta hori behintzat badagure esmoa, eh, hasierako puntu batetik hasi gora, eta hori da, ba, behintzat gerraren inguruko, ba, testu inguru bat, non, hainbat, e, faktore, ba, dinamitatuz, ba, gero gerra ekarri zuten ondorio zela eta kasu estatu kolpearen eh, aipamenarekin, eta hortik aurrera ja, ba, ja esartuko gineke, gerrak ekarritako ondorio zuzen, zeharkako ondorio, eta eh, nagusiki frankismoak eh, bueno, ba, herrian edo behintzat e, aplikatu zuen eh, errepresio krudela, ez? Hmm. Eh, Gerra zebila Euskadin, gatazka baten realitate eta mitoak, ere, banola itere apurtzeko e, itzaldian emango du ba, Pedro e, Barrusok, ez da? Ba, doktoreak mm -hmm. e, egun horretan, baina ipatu dugularik lege demokratiko berria, e, ba, azaldu egingo da ez dakit zer aldatzen du lege honek gaur egun? Bueno, lege honek azken finean e, biktimei edo behintzat aitortzarako margen gehiago ematen du. E, bestetik ere egiak e, aurretik e, zuen garrantzia ba, behintzat sendotzeko balio izan du eta izango du. Eta bestetik ere, ba, bai e, brigada internazionalen senitarteko jere ba, ba nazio horteko pasaporte eskuratzeko, e, omenaldiak eta ba, elkarteak ba, frankismoa gorazar eh, egin dezaketenak ba, hoien aurka juteko, eta batez ere gero ere bai kale izendegia eta eh, kalean edo espazio publikoetan e, ageri diren ba, izan plakak, e, bustoak, edo dena delariko adierazpen ba, estatu kolpea eta ondorengo gerra ostea ba, gora zarri edo bueno, ba, opatzen egiten duen eh, hmm. adierazle direnak, ez? Hmm. E, askotan aipatzen du egia, justizia reparazioa behar bada e, egiaren lehen urratxetan gaude horrendik, ez? Ba, asko ikertzeko, mm -hmm. e, ba, bigarren egunean ikusten bote hainbat gai landuko birela, itzaldi aski interesgarriak, e, kontzentrazio esparruak, aipatuko birela, e, erbesteak, besteak beste, e, homoseksualitatea, frankismo garaian, ere, ba, mm. nahiko e, isilean, ez? Geratu den erlita pixkat e, gordina, e, ba, lau amarka da luzetan, ez? Bai, azken finan e, eh, garbi genuen e, errepresioak e, kongresu ontako bueno, ardatz nagusi edo behintzat e, pixu gehiena eramango zula izango zena, eta hori zuka epatu bezala, ba, batetikan albaterako konzentrazio esparrua, homoseksualitatea frankismoan zehar, e, genero ikuspegiari dagokionez, ba, urrengo gaia igualak aso izango litzake homoseksualitatea isiltarazia edo eskutatua izan mm. dena frankisman zehar, erbestea... Eta, eta Eta noski, <laughs> edo zein motetako errepresioak mm. aplikatzen direnak, eta beste kasun ere, ba, funtzionarioen arazketa frankista, ez da, eh, askotan beti ohitura dugu fusilatuak eta espetxeratuekin gelditzea errepresioak, baina hemen badaude bere lana, funtzionario zirenak galdu zutenak, eta inkluso etxetik han jun behar izan zutenak, erbestea pairatu behar izan zutenak, eta sekula itzuli ezin izan zuten horiek ere, ba, behintzat bai gogora ekarri negin dituzke egun hortan, eta e, arratsalde egun hortan ekiko dituzke ba, bueno, lan edo lan behartuak egin zituztenak e, zehar, eta e, euskal deportazioa, ba, nazien e, konzentrazio esparrutara horre bai Txongal Barsorok eh, ba, kriston lana egindu lazken urtetan ikerketari dagokionez. Bai, lan bortxatuak edo behartuak e, aipatzen bitugula, mm, behar bat Euskal Herriko herri gehienetan edo, ba, gurean eh, hemen irun ondarribian badira, ez, hainbat azpigitura e, horren e, arira e, egin zirenak jendeak gaur egun hori astua duena edo ez, dak, dakiena ere. Errolitatori ere ba, mendu beharra dago, ez? Bai, askotan eh, adibidez eh, egin genezak ariketa hori ez. Irunen adibidez olaberriako kanala erdigunean dagona eta egunero milaka pertsona bertatik pasatzerenak, eh, ez dakit eh, ez jakintasuna den edo, baina segurazki ez dute jakingo, edo eh, eta dibidez e, ondarribian, bueno, ondarribi eta lezoten arteko, jaizki belgo errepidea ere, ba, lan behartu enbitartez egin zen, eta kuriosoki e, errepide hori estrategikoki bazen ere, e, herriak bertan edo behintzat hemen gauden lekutik e, errepide bueno, ezin ikusi bat da, ez, azken finean eh, helburu militarrekin edo egin zena. Mm. egun horretan aipatu duzu erbestea, ere aipatuko mhm. dela, baita ba, e, nazien e, konzentrazio esparroetarako ba, e, bidea, e, erbestea aipatzen dugula gainera, baina fiko ba e, gune simboliko bat ere bada, ez? E, Hain justu ba horra lamenean, abenida zubia baitugu, mm hori ezin inantzi, ez? Ez, eta hori adibidez aurrekortean ba, gubentzatu udaletikan bai jorratu nahi izan dugu, batetik ba, egin egindako menaldia, eta bestetikan irungo deportazioarekin e, eukitugunak, Eta oneri gehituta ere, naiz eta programan ezageri, em, dugu, gaiari lotura, lotuta dagonez, em, amikalde matauzenen e, eh, erakusketa, duela lau hilabete oia, eso, neuki genula aurrian, eta, bueno, deportazioaren inguruko erakusketa ere, ba, Fikobako auditorioko jolean eukiko dugu ikusgarri ere. <laughs> ongi da. E, oia oso museoan ere izan zan, erakusketa bat, bai. zuek antolatuta duta emakumen errepresioari buruz, ez? Emakumen mhm. frankismoa garaian, hori ere beste errealitate isila e, izan du dena, e, hori uste dut irugarren egunean, ez? Martxoen lehenean gehien bat e, landuko dela, e, biltzar honetan, e, nola? Bueno, azken finean, eh, hontan ere, errepresioari dagokionez, ardaz nagusi bihurtu dugu, eta beste puntal nagusi bat edo ardaz nagusi bat, genero ikuspegia zen kasu hontan Egia da, maila akademikoan orain nazi dela, edo azkeneko urtetan hasi da, behintzat indarra edo behintzat e, gai edo ikuspegia hau sendotzen, orain arte ba, bai, ikerketan gaudenok ikusten dugu ze zaila den genero ikuspegiaren inguruko ikerketa edo lan bat burutzea, ba, falta diren iturri dokumentu eta hoi guztiekin. Eta orduan e, bai ikusten genuen batez ere e, estatu mailan eta baita ere Euskal Herrian ere ba, badaukagulako ba, jendean dan, azken urtetan honen inguruan ikerketak egiten ari direla, ba, hori kasu gurako adibidez balurde zerrasti bat edo Mari Jose Bila bat, non eh, emakumearen papera eta emakumeak pairaturiko askotan errepresio isil hori e, eh, ukiko dugun eh, bueno, ba, ea ez azken egun horretan ez, batetikan bai izan kartzelaratuak, adibidez saturraran edo amoribitako kartzelan, izan e, izandako fusilatuak, edota zuzenan emakumearen bizitza sozialan edo justizia sozial eta etika horretan ze aldaketa egon ziren bigarren errepublikatik e, frankismora, ez? Emakumeak ze paper zuen bigarren errepublikan, paper gizartan paper aktibo bat, eta frankismoan ba, papel pasibo bat edo, ba, etxeko familia etxeko ekonomiaren baitan mm -hmm. bizitzera kondenatuta zeuden emakume horiek, ez? Bai, ez, ja, jakin eganera, ba, ba, haien e, senarren kasuan, ez, eh, izatekotan ere, ba, nolako e, egoeran izango litzaken, ez, errepesariatu ere, e, dudarik gabe, beno, ba, ekonomiari, ekonomia familiarari dagokionez, ez, mhm. hori da, ba, hori irugarren egunari dagokionez, eta laugarrenean, ez dakite, ba, alako bilan bat egiteko aukera izango den, hainbat datu, e, datu baseak aipatuko bidelari, baina e, gara dugu, ba, e, elkarte memorialistek ere hartzeko aukera izango dutela, injustu, bueno, ba, gure eskualdean, e, lanean eta oso aktiboki ari diren bi, ez? Hori da, azken finean ekuk ere garbi genun, e, azkeneko egun hori baliatu nahi genula ere gure, bueno, omenaldi xume bat edo egiteko, ba, hainbat eh, urte eta marka daluzetan, egon diren e, ba, elkarte, mugimendu memorialistako kolektibo guzti horiei, beraien tartetxoare eduki desaten, ez? Igual egun hau da, maila akademiko gutxien duena, baina segurazki memoria historikoaren esparruan e, bueno, ba, esperientzia edo behintzat ibilbide gehien e, izandako ba, elkarte edo eta adibideak ez, ba, kasuriko arxibo gerrai exilio beraien e, ibilbidearen eta beraien ikerketa lerroen azalpenekin, edota e, Nafarroko, bueno, ba, duela urte gutxi sortu den Nafarroko oroimen historikoaren dokumentazio funtsa ba, nola osatu zen, eta ba, horrek ere e, hemen gure herrian irunen, ba, euki baldin balezak bide bat, ba, guk peintzatea la uste dugu interesgarria izango litzakela, zentzorretan horrelako itzaldiak ekartzera. Eta e, nola ez, e, kongresua amaitzeko, ba, ba ikusten genuen behar beharrezkoa gure herrian dugun eta platzer bat da gure herrian e, bi elkarte memorialista edukitzea, ba bi elkarte hoiei ere hitza ematea, ba, bakoitzaren ibilbidea, lanlerroak edo ta nei baute, ba ausnarketa bezala nola ikusten duten lege berria, etorkizuna, zer etor liteken urrengo urteetan eta batez ere zer dagoen egiteko, eh? eski, emaitz izango dela asko dago egiteke oraindik Bai, eh Nicolas Garendiain, Errepublikar eh, eh, Elkarte Irundarra mhm. eta Kepa Ordoki Memoria Historikoa bidasoan kaso honetan gainera, beno azken aldi hontan iparralde mailan ere ari direla, izan ere beno ba frankismoaz gain, e, beno ba, nazien presentzia mhm. ere ba aztergai baitute besteen artean. Mm -hmm. Nabarmendu bara dago egunero, lau egunetan elgarrizketa edo eztabaida debaterako aukera izango dela bukaeran, ez? Jarrunaldiaren bukaeran ere. Bai, jendeari garbi utzi nahi dugu, eh ez dela normalean e, arazoa egoten da horrenako kongresu edo maila akademikoko hitzaldietan e, alde bakarreko izaten dela informazioa, eh? da, izlariak e, informazioa bota eta hor geldatzen da, baina guk bai nahi genuen ba, e, itzaldi horietara juten den norbanako bakoitzak paper aktibo bat ere eduki beharko lukela eta bakoitzak ba, bere hausnarketa, proposamen, ideia edo zalantza dena dela hori guztia behintzat e, modu naturalean eta modu lasai batean ba, botatzeko aukera ere eukiko dula, ez? Beti egunaren amaieran horrekiko dugu ordu bat ez tabai da elkarrizketa foro bat sustatzeko eta seguraski, e, ordu horretan aterako, aterako diren ideia askok ez dute maila akademikorik eukiko, azken fina normanako pertsonak izango garelako, baina segurazki bat baino gehiago hori emango digu hausnartzeko ez, ze ideia, ze bizipen, ze proposamen, non eh, nondik jo nondik etorri, nondik ba, hori guztia ez, gure buruetan, ba, baintzat, e, eh, gero <laughs> gaueko ordu txikitan, ba, bueltak emateko buruari. Ongi da, ba, esan bezala, eh, ba, martxoaren, eh, otxaiaren hogeita saspitik martxoaren bida, eh, mm -hmm. elduen asteretik aurrera, izan ginen gara, eh, memoria demokratikoaren estatuko biltzarra irungo fikoan, irungo udalak atolatuta, eta aipatu dugu, zer egingo den, eh, eta noiz, eh, edukia, baina ez dakit, bertaratu nahi duenak zer egin behar du? Printzipioz, e, sarrera irekia da, libre da, ez da izen ematerik eman behar, e, eh, Fikobako auditorio nagusiak e, berreun pertsonentzako bueno, ba, espazioa dauka, beraz, e, iristen diren lehenengo berreunek baukiko dute tartea, ez dago ez izen ematerik ezer, beraz, hemen dikan bai e, nik e, nuke, ba, e, bai e, historian interesa dutenak edo eta zuzenan ba, herriko ba, E, informazioa sakondu nahi dutenak edota hainbat gai izan berdintasuna, izan historia, izan legegileak e, hori guztiak e, jorratzeko aukera edukiko dula eta nik uste dut e, esperientzia eta aukera ezin hobea dela ba, gaia abintzat duen e, egunerokotasunarekin ba, gurean eukitza ere placer bat delako ez. Aitzola roio, eskarmila, unoritzen batik, ondo izan.